que entienda mami, pero olvídate esa gente, ahora que vamos a Perreo sólido moviéndose ese culo, perreo sólido moviéndose culo, culo, perreo sólido moviéndose ese culo, perreo sólido moviéndose culo, culo, perreo sólido moviendo completo así que tómalo, trágatela, dale trágatela, tómalo, trágatela, dale trágatela, tómalo, trágatela, dale trágatela, tómalo, trágatela, dale trágatela, tómalo, trágatela, tómalo. dale trágatela. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que hoy te perreo a lo caco lento. Lento. Pero violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Mucho humo, mucho blon, mucho sexo. Bella que un te perreo a lo caco lento. Pero violento, pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. Bien adentro, bien adentro. Pa' que sienta el venoso duro y bien adentro. el venoso duro y viene adentro. ella sí que tiene bien grandote el toma toma toma toma toma Ella sí que tiene bien grandote, bien grandote el toma toma toma pa, toma toma pa. Oh. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, Duro, yo te lo digo que tú estás bien buena y... Pa, lo Duro, yo te lo digo que tú estás bien buena y... lo Duro, yo ahora. ya yo no estoy fumando porque el social me tranca, pero a ti te pongo a beber de la blanca. Tú sabes, de las 602, la que con un show mezclan, super notones. A mí me gusta como esas nalgas brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Esas nalgas, esas nalgas brincan, brincan, brincan, brincan, brincan, brincan. Esas esas nalgas brincan, brincan, brincan personal que brincan.